Dievs vēl darīs liels lietas šajā pilsētā, pie mūsu dzīvēm. Es ticu tam, es, es nezinu, kā, kā tu šobrīd, kādā, kur tu esi un ko tu domā, bet es ticu, ka, eh, ja mūsu sirds būs atvērts tā kunga priekšā, tad viņš darīs vēl liels lietas. Paldies, ka mēs varam nākt. Tāda ir kungs, kāda esam nākam tās pie Tevis ar visu savu ikdienu, ar visu mums, kas ir bijis, Tēvs, un mums uzticam to Tev, kungs. Paldies, ka Tu mūs pieņem. Paldies, kungs, ka Tavs žēlstība ir augstāk nekā debes pār zemi, kungs, un arī, kad nākam un nožēlējam un atstājam visu Tavā priekšā, viss, kas liekas, kungs, ka Tu to noliec tālāk nekā rīt no vakariem. Paldies, ka Tu Tēvs apsoli un Tu izdari, kungs, un Tu nepiemini Tēvs mūsu pārkāpums, ja esam tos nožēloši, kungs. Esam no tiem atteikušies, kungs, un gribam patikt Tev, Dievs dzīvot ar Tevi. Jēzus, paldies Tev. Paldies, ka varam nākt pie Tevis. Paldies Tev, kungs, par šo laiku. Paldies par šo brīdi. Dievs, paldies, ka Tu esi žēlīgs Tās un Tu dod piedzīvot Tās vēl labas lietas Tās, vēl labus laikus. Kungs, un dod mums gudri dzīvot šai dienā, Tās, ka mēs šo laiku Tās gudri izmantojam, Tās. Kungs, ka mūsu mutes ir joprojām atvērts, mūsu sirds ir atvērts, Dievs, lai dzirdētu no Tevis. Un mūsu mutes neklusē, Kungs, lai paustu to labo vēstu, Kungs, ko Tu esi atklājis par Jēzus Kristu mūsu glābē, par vienīgo ceļu un patiesību un dzīvību, Dievs. Slāv Tev, kungs, paldies Tev, paldies par Tavu klātbūtību. Paldies, ka Tu apsoli, ka Tu būsi ar mums līdz pasaules galam, kungs, un arī šodien, un arī šeit, kungs, un arī turpmāk. Slāv Tev, kungs, paldies Tev, mēs pagodam Tavu vārdu, mēs paaugstam Tev, kungs, Jēzus, Tavs vārds pār visiem vārdām. mēs tiešām nākam Tavā priekšā un atzīstam, ka Tu esi liels, kungs, ka Tu esi varens, kungs. Mēs stāvam Dievu priekšā, kam ir viss iespējams. Kungs, paldies Tevs. Kungs, Tev nav nevienam jāprasa atļauj, kungs, ko Tu esi izplānojis, ko Tu esi iecerējis, to Tu arī paveic. Un nekas nespēj tam pretoties, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka tā Dievu priekšā mēs stāvam. Kungs, visu varam Dievs. Visu varens Dievs Tev esi tavā priekšā, mēs nākam tavā priekšā, kungs. Kāds esmu tāds es atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu noliet, visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Kāds esmu, tāds es atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Pie tavam kājām es, pie tavam kājām es, pie tavam kājām es. Ceļos nomekties, pie tavam kājām es, pie tavam kājām es. sekojo brīvību, tevi kungs slāvējo. Man ir par ko tev pateikties, man ir par ko tev gāvīlēt. Slāvei rokas paceļot, slāvei kājas baudzinot, slāvei rokas paceļot. Slāvē Tev, kungs, dejojot, brīvību Tavus ceļus staigājot, brīvību Tavus brīnumus piedzīvot brīvību Tev visu atdodot brīvību Tevi, kungs, slavēju. Man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Man ir, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Slāvei rokas paceļot, slāvei kājas klaudzinot, slāvei plaukstas skandinot, slāvei Tev, kungs, dejojot. Slāvei rokas paceļot, slāvei kājas klaudzinot, slāvei plaukstas skandinot, Slāvei Tev, kungs, dejojo, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilē, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilē, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilē, slāvei kājas paceļot, slāvei kājas klaudzinot, slāvei plaukstas skandinot, slāvei Tev, kungs, dejojot. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, baltnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas sirdis, Mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baiga priekšā slāvējot. Mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baiga priekšā slāvējot. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Esi Dievs valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baiga priekšā slāvējot. Mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaiga priekšā slāvējot. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baiga priekšā slāvējot. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baiga priekšā slāvējot. Esi svēts, esi svēts, esi svēts, esi svēts, esi svēts. Valdnieks ir svēts. Esi svēts, esi svēts, esi svēts, esi svēts. Valdnieks ir svēts svēts, svēts. Esi svēts, esi svēts, esi svēts, esi svēts. Balnieks ir svēts. Tu esi svēts, Dievs. Esi svēts, esi svēts, esi svēts, esi svēts. Balnieks ir svēts. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaiga priekšā slāvējot. Jēzu, Tu mans kungs, bez Tevis man nav nekā, man nav nekā. kungs pār mums debesīs, lai atnāk tava godība, kad svaidījumā lietus nolīs, nolīs. Jēzu, tu bez tevis man nav nekā, man nav nekā, Jēzu, tu mans kungs, ar tevi man ir viss. Jā, Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka ar Tevi mums ir viss. Ar Tevi mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Paldies, Tev dzīvais Dievs. Paldies, ka Tu esi dzīvs. Paldies, ka Tu esi nemainīgs. Ir viens vārds, ko es gribu dalīties šai rītā. Patiesībā es, kad runāju ar Gati, es biju pārliecināts, kad, kad es pateicu jā, kad es runāšu vienu, vienu vārdu, ar ko es pats dzīvoju, jeb ko es kāds divas nedēļas staigāju gremodams bet es vakar paņēmu laiku, lai, lai lūgtu. Un es sapratu, ka man jārunā par kaut ko citu. Bet tad, kad es pārdomāju, vēl šorīt stāvot, tad tas ir tā ļoti loģiski patiesībā par to, par ko es runāšu šorīt. šorīt. Jo, kad es biju pēdējo reizi <clears throat> šī vietā, mēs runājām par, par atgriešanos, vai ne? Jā. Jā. Es šai rītā gribu runāt par altāru un pa altāru nozīmi. E, tad, kad mēs kļūstam kristieši, tai dienā, es esmu pārliecināts, ka tas kungs noliek mūsu dzīvēs altāri, jeb ka tas ir sākums. Un pirms mēs ejam runāt, es gribu bišķiņ parunāt par, par altāru nozīmi, jeb e, ko Bībele runā par altāru, jeb kā laika gaitā ir e, Bībele atspoguļo altāru. Ja? Ja? ja. Ja es būtu Latīņa Amerikā, tad viss teikt aleluja, gloria Dios, amen. Tā. Ko tu domā, ko nozīmē altārs? Hm? Jā. Vēl? Es uzdošu jautājumus, tāpēc, ka man patīk, lai tu domā. Ja tu savām smadzenēm uzdo jautājumu, tad viņām ir jāstrādā. Es tāpat tās arī negribu visu laiku runāt, lai tu klausies. Ko tu domā, kas ir altārs? Vai kas tev pirmais nāk prātā? Jā. Jā. Ja mēs tā provizoriski teikt, tad altārs ir satikšanās vieta. Ja tu paskaties tā laikam ejot bībelē, ja kaut kur tika uzcelts altārs, tad tam bija nozīme. Bet pāri visam tā bija satikšanās vieta. Tā bija vieta, kur Dievs atklājās. Tā bija vieta, kur Dievs pateica svētību. Tā bija arī vieta, kur Dievs daudzreiz mainīja cilvēku dzīvi, pat cilvēku vārdus. Un tie, kas pierakst, tie, kas ir, kam patīk studēt, tad uh, altārs ebreju valodā nozīmē mizbjah, kurš nāk no vārda zabah, un zabahs nozīmē upurēt. Un es gribētu, ka mēs varētu atvērt eh, vietu, kā mēs runājam, ka tā ir satikšanās vieta, ka tu varētu atvērt 1. mūzes 12.7. Un tā tad altārs ir tā kā piemiņas vieta, ja vieta, kur Dievs kādu ir piemeklējis. Jūs liekat tituls vai, vai ne? Varbūt. Tātad 1. mūze 12.7. Un šeit ir rakstīts sekojošā veidā, un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi, un viņš uzceļ tur, uzceļ tur altāru tam kungam, kas viņam bija parādījies. Kā es teicu, ka tā ir satikšanās vieta. Un Bībelē, ja tu apskatīsies vīri, ko sauc uh, uh, uh bibliski pa patriarchiem, tas ir, var teikt, tā kā cilčs tēviem, tie ievēros tādu lietu, kad katru reizi, kad Dievs parādījās, ja vairākos gadījumos, kad Dievs parādījās, tad viņi tur uzcēla altāru un pat ielika vietas nosaukumu. Un pēc tās, lieta, pēc tās vietas, kad Dievs bija parādījies, tad kaut kas vienmēr dzīvē mainījās. Vai nu viņi saņēma virzienu, vai nu viņi saņēma iedrošinājumu vārdu, bet kaut kas mainījās. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, tad, kad tu, jeb ja pareizāk sakot, tad, kad Dievs tev sastap, Jo, ja tu paskaties uz Ābram dzīvi, tad Ābrams Dievu nesastap, bet Dievs sastap Ābram. Un mēs bieži vien reiz sakām, ā, tad, kad es satikos ar Dievu, patiesībā Dievs tev atrada, Dievs man atrada. Bet tad, kad viņš tev atrada, tad es esmu pārliecināts, tavu dzīve izmainījās. Tu vairāk nepaliki tāds pats, arī tavu domāšana izmainījās. Ja? Un es tev gribētu, kad mēs šodien runāsim pa altāru, pieminēt tāds pāris viet, lietas. Viena no tām lietām, tagad man jāatrod. Viena no tām lietām, es gribētu, lai tu uzliec, eh, gat, jā, jā, uzliec piekto mūzu, 27, 6. Un tur ir rakstīts sekoša, sekojošā veidā. Tev būs uzceltā kungs savu dievu altāru no neapcirstiem akmeņiem un uz tā upurēt dedzināmos upurs tam kungam, savam dievam. Un mans jautājums ir tev, kāpēc no neapcirstiem akmeņiem? ok, mēs pie tā jautājuma vēl atgriezīsimies. Bet domā lūdzu par to. Un ja jau mēs runājam par šīm lietām, es gribētu, lai tu man pie reizes arī uzlieci otro mūzes grāmatu 27, 1. un taisa, altā, un taisa arī altāru no akācija koka. Tā garums, lai ir pieci olektis. Un pla... Ko lūdzu? Jā, paldies. Olektis un platums piecas olektis. Kur zemē jau saka olekt, vai ne? Ok, te lai ir ole, olekt. Altārim, altārim ir jābūt četrstūrim, tā augstums, lai ir, tri, ir trīs olektis. Bet es gribētu, lai tu pievērsi vienam vārdam un taisi arī altāru no akācijas koka. Kāpēc no akācijas koka? Arī pie tā mēs atgriezīsimies. Un tagad es gribētu, lai tu man uzlieci, lūdzu, trešu, Ēzeras eh, grāmatu trešo nodaļu. Eh, tur ir rakstīts sekojošā veidā, kad pienāca septītais mēnesis un Izraēla bērni visi jau bija savās pilsētās. Tad ļaudis sapulcējās kā viens vīrs Jeruzālēmē Kad cēlās Ješuā, Jocaka dēls, kopā ar saviem priesteru brāļiem un Zerubābels, Šealtiela dēls ar saviem biedriem un uzcēla Izrēla dieva altāri, lai nestu uz tā dedzināmos upurus, kā rakstīts dieva vīra mūsu bauslībā. Un viņi uzcēla altāru tā vecajā vietā, jo viņiem bija bailes no apkārtējām tautām. Un viņi nesatam kungam kā dedzināmos upurus. Dedzināmos upurus rītā un vakarā. Un viņi svinēja būdiņu svētkus, kā rakstīts, un upurē katru dienu dedzināmos upurus noteiktā skaitā, kā ikdienas pienācās. Ok, te mēs arī paliekam. Tiem, kuriem patīk vēsture, un es zinu, ka cilvēkiem patīk vēsture, un es pazīstu jūsu draudzē vienu vīru, kuriem ļoti patīk vēsture. Mēs ar viņu bieži runājam par vēsturi. Šī ezeras grāmata ir viens ir tāds kont konteksts, bet konteksts ar nozīmi. Kad Izraels atgriezās no, no trimds, jeb no gūst, tad viņi atgriezās Jeruzalemē vecajā vietā. Un var palikt viena atpakaļ. un viņi uzcēla altāru, un viņi uzcēla altāru tā vecajā vietā. Un kad viņi atgriezās atpakaļ, pirmais, ko viņi izdarīja, viņi uzcēla altāru. Kāpēc? Droši izsaka savas domas. Kāpēc tu domā? Viņiem bija bailes. Kāpēc vēl viņi uzcēla altāru? Uzcēla altāru. Un ko nozīmēja, lai pienestu upuru? Lai viņi sastaptos ar Dievu. Un vēl viena rakstvieta. Trešā mūzes grāmata. Sestā nodaļa no piektā līdz sestam. Bet ugunī uz altāra jāpaliek degot, un tai nav jājau izdzist. Priesterim jādedzina ik rītus uz altāra, malka, un uz tās jāsakārto dedzināmais upuris. Un uz tā jāizdedzina pateicības upura tauki, un ugunī ir jādeg uz altāra patstāvīgi tā, lai nenodziest. Ka mēs noskaidrojām no ezras grāmatas, ka tā ir satikšanās vieta, kur cilvēks iet pretī Dievam un Dievs iet pretī cilvēkam. Mēs esam, liels paldies, čērkst, jā. Ja? tad mēs esam viens prāts, kad altārs ir satikšanās vieta pirmam kārtam, jā? Jā? Tad es gribu uzdot tev jautājumu. Kāds ir tavs altārs? Es to neuzdodu nosodīt, no, nosodot. Bet es to jautājumu nodu, uzdodu ar mērķi. Kas ir uz tava altāra? Vai uz tava altāra deg uguns? Jo altārs arī ir vieta, kur tu saņem uguni. Un es gribētu tev parunāt par vairākiem punktiem, kā es teicu, ka tā ir satikšanās vieta. Ezras grāmatā ir rakstīts, tad, kad Izraels atnāca no gūst, tad viņi upurēja rītā un vakarā. Tas nozīmēja, kad viņi satikās ar Dievu rītā un vakarā. Es nerunāju, ka tev jāsatiekās ja, ar Dievu rītā un vakarā, bet es tev gribu uzdot jautājumu, un es viņu uzdošu šorīt ļoti daudz reiz. Kāds ir tavs altārs? Kāda ir tava satikšanās vieta? Tāpēc, kad altārs ir izmaiņu vieta arī. Ja tu pierakst, tad pierakst. Tā ir satikšanās vieta. Tā ir izmaiņu vieta. Tā ir arī atgriešanās vieta. Atceries, mēs pēdējo reizi runājām par atgriešanos. Ka no kaut kā vajag atgriezties. Bet zin, kur vajag atgriezties? Pie altāra. Es nerunāju tagad par tagad akmeņu kaudzi, bet es runāju par altāru satikšanos ar Dievu. Kad tu atdā laiku visam, lai satiktos ar Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka no tā ir atkarīga tavu dzīvu. Nevis tā, ka tev ienāk prātā. Kas notiek ar mums, tad, kad mums ir kāda liela lēmuma? tad mēs visiem sakam, klausies, brāl, aizlūdz pa manī, man vajag vārdu no Dieva. Klausies, aizlūdz pa manī, man vajag eh, virzienu, es nezinu, ko darīt. Vai mēs sakam, klausies, man neiet tā ritīgi labi aizlūdz pa mani. Es ticu, ka Dievs tev jau par to brīdina, arī man viņš brīdina. Bet vienīgais, ko Dievs grib, viņš grib mūsu laiku, kvalitatīvu laiku. Es nerunāju par to, ka piecos jeb sešos no rīta jāceļās, jo tu pēc piecām minūtēm atkal aizmigs. Es runāju par kvalitatīvu laiku. Tad, kad tu esi iemīlējies, reku, te mums bija mā, mammīts. Es zinu, ka jūs bez iemesla pa mammītām ne, nekļuvāt, tur bija savs, savs stāsts noteikti. Ka jūs gājāt uz satikšanos, ko jūs darījāt? Stundi iepriekš vai ne? Divas pat, vai ne? Bija īpaša diena, bija īpašs laiks, vai ne? Bija tā. Bija tā. Ok, altārs ir vieta, kur atgriezties. Altārs arī ir vieta, kur es saņemu piedošanu. Altārs ir vieta, kur es klausos. Altārs ir vieta, kur es atnesu savu smagumu Dievu priekš. Šeit bija rakstīts, ka tā bija arī pateicības vieta. Tā ir vieta, kur es Dievam dodu pateicību. Tā ir vieta, kur es saņemu virzienu. Un tā ir vieta, kur ne jau kā dievkalpojumā kaut kas notiek, ne jau kā dievkalpojumā mainās man dzīve. Dievkalpojums ir vieta, kur mēs sanākam visi kopā ar vienu mērķi – pateikties tam kungam, ka viņš ir labs. Tā ir vieta, kur mēs kopjam sadraudzību. Tā ir vieta, kur mēs varam būt sadraudzībā, jo mēs esam sociāls būtnes, Dievs mums tāds ir radījis. Bet es domāju, tavu dzīve mainās, tā ir tā slepenā dzīve ar Dievu. Es tev gribu izstāstīt, minēt divus bībeles piemērus un viens stāsts no dzīves. Tā ir vieta arī, kur Dievs maina notikums, jeb maina tavu vārdu. Jebkur Dievs maina apstākļus. Un es gribētu, lai jau var uzlikt. Pirmo mūzu 17. Tātad pirmo mūzu grāmatu 17. nodaļu. Pirmā mūzu 17. Sí, Señor. Un Ābramam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābramam un sacīja uz viņu: Es esmu tavs visuvarenais dievs, staigā savu dievu priekšā, tad tu būsi taisns, un es celšu derību starp sevi un tevi, un es tevi vairodams vairošu varam uz priekšu. Un Ābramam bija, ah, pardon. Jā. Un piektajā rakstvietā rakstīts, un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrams, bet tavam vārdam būs būt Ābrahams, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Un es gribētu, ka tu uzliec vēl 1 mūsu 3, 5, 9, 10. 3, 5, 9, 10. Un Dievs parādījās Jēkabam vēlreiz, kad tas nāca no Mezopotāmijas. Un viņš to sveitīja, un Dievs sacīja viņam, <clears throat> tavs vārds, tavs, vēr, tavs vārds ir Jēkabs, bet turpmāk tavs vārds nebūs Jēkabs, bet Izraels būs tavs vārds. Un viņš to nosauc par Izraelu. Eh, mums ir visiem noteikti vēsture, pirms Dieva un pēc Dieva. Bet es gribu parunāt par to, ko Dievs maina. Eh, liekas, kad Jēzus to ir teicis, kas, kam daudz piedos, tas daudz mīlēs. Man ir kāds pazīstams cilvēks no Āfrikas, no Zambijas, un, un viņa sieviete, kalpotāja, misionāra. Un viņa deviņu gadu vecumā pazaudēja spēju staigāt. Un visu savu mūžu pavad, e, līdz šai dienai viņi, viņi e, uz, uz, uz ratiņiem e, tiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ja? Un <clears throat> viņa līdz tam bija ticīga meitene. Un viņas vārds bija tasa. Viņai vecā māte bija, bija burva. Un es nezinu, kāpēc, bet vecāki bija daļai kristieši. Un tā vecā māte pastāvēja uz to, ka viņai būs tāds vārds. Un tēvs piekrita un ielika vārdu – tasa. Bet tas vārds nozīmē šī nākus, lai nomirtu. Un viņa savā dzīves laikā diezgan daudz ir cīnījusies ar nāvu. Tad, kad viņa, kā viņa palika, palika eh, nu var teikt, nestaigāja uz kājām, viņa vienkārši vien, vien dienas kreis savai mātei pretī, un viņa atteicās kāju kājas, un viņi nokrita, e, e, e, sabruka cilvēks. Viņam, man liekas, bija septiņi, jeb deviņi gadi. Viņus ielika slimnīcā. Bet viņas stāvoklis bija baigi to, kad viņi, var teikt, nomirs, kad viņi neizdzīvos. Bet, paldies Dievam, viņi izdzīvoja. Un gāja tāda laika, laika, laika, laika, laika. <clears throat> Un viņa bija nocietinājusies pret Dievu. Dēļ tam, kad viņi redzēja, ka viņu vecāki ir, ir ticīgi, bet nedzīvo varbūt tā, kā vajadzētu dzīvot, par to, ka viņi ir, viņiem bija savs iemesls. Par to, ka viņi nestaigā vairāk un iedomājies, Āfrikā tur nav tik attīstīta valsts tā kā, tā, tā kā mēs. Viņiem bija jāiet speciālā skolā, nabadzīgā skolā. Viņi nevarēja mācīties normālā skolā. Bet e, viņi visi iemācījās. Un pagāju diezgan liels laiks, man liekas, pagāja kādi 30 gadi. Un bija viena kalpošana, kur, kur viņai, viņai kalpoja. Un viens cilvēks viņai teica, tev jāmaina vārds ir. Paņem laika Dievu. Un viņi paņēma laika Dievu, un tiešām Dievs teica jā. Un viņi tajā laikā bija Argentīnā, jau es pārlecot pāri tādiem dzīves, dzīves, dzīves posmiem – Un es ar viņus arī satikos Argentīnā, mēs esam kopā strādājuši. Un viņas paņēma laiku, viņi atprasījās no, no misijas bāzes un viņi aizbrauca speciāli uz mājām, uz Zambiju atpakaļ. Un viņi bija lūgusi kādu laiku, lai sagatavo tēvu sirdi, jo viņi nāk, kā es teicu, no Āfrikas no vienas cilts. Un tas, tā, tas cilts, tā, tā, tā, tā, tā cilts, teiksim, tāda vadlīnija, patriarchāts, ka tēvs viss nosaka un tu esi meita, tu nemaz tā nevar pie tēva piet un zai, klausies, ko tu man te izdarīji un tā un tā un tā. Viņa ar ļoti lielu cieņu, viņai, viņai tagad ir kaut kādi 47 gadi, tad viņai bija 42, un tēvam ir pie 90 gadiem. Un viņai ļoti liela cieņa, viņa saka, tēvs, es gribu ar tevim runāt. Un viņa teica, klausies tēvs, eh, kāpēc man ielika tādu vārdu? Tas tēvs arī stāsta to, to notikumu, tāpēc, tāpēc, tāpēc. Un viņa saka, bet tēvs, tu jau esi Eh, ģimenes galvu. Tu esi autoritāte. Kā tev, kā tev māte varēja pateikt, kā man jānosauc? Ja es patiesībā jums atnesu prieku, jo es piedzimu pēc, divi, pēc diviem nāvus gadījumiem, kas bija mammai. Es jums atnesu prieku, un es jums atnesu cerību, un es jums atnesu dzīvību. Kāpēc tu man ieliki tādu vārdu? Tēvs, es zinu, kas ir meita. Es saprotu, ka es esmu vainīgs, bet es arī zinu, ka Dievs ir tavs tēvs, lielāks nekā es esmu un viņa bija lūgus tēt, nomain man vārdu. Un tad tēvs viņai teica, paņem laiku ar Dievu, un lai Dievs tev dod jaunu vārdu. Un viņi ņēma kādu nedēļu, man liekas, es, es neteikšu, ka viņi gavēja un, un, un nenāca no istabas ārā, bet viņi paņēma savu laiku ar Dievu. Un Dievs viņai deva divus vārdus. Ir Bjulah un Džidaida. Un Džidaida ir no Ļesais grāmata, tā kunga e, salaulātā man liekas, ka mums arī latviešu versijā ir ierakstīts um, ģedīdā, man liekas. Bet tas ir no Jesais grāmata, ar tā kunga salaulātā. Un viņi nomainīja pasē to vārdu. Viņai tagad ir jauns vārds. Un viņa aizbrauc uz vēl vienu ciltu, kuri vēl, vēl, vēl, vēl briesmīgāk, nevis briesmīgāk, bet kur vēl vairāk pēc tādām vecām tradīcijām dzīvo. Un viņi aizbrauc pie, pie tā un iznāk cilts vecākais, viņi aizbrauc tā kā kalpot. Un, un viņi teica, nāc šurpam, es zinu tavus vecā, ve, vecvectēvus. Un jūs esat no tādas tā kā ķēnišķīgas dzimts jūs patiesībā nākat. Un man ir vārds priekš tevīm. Un viņu viņi nosauc vēl vienā vārdā, tandenka, kas nozīmē tā kunga princese. Un kāpēc es runāju pa viņas? Tāpēc, kad e, tas iet ļoti kopā ar bībeli. Un es varu pateikt, ka tā sieviete ļoti salda. Viņa ļoti daudz lūdz par cilvēkiem. Bet pirms tam viņa bija ļoti tādā, tādā, tādā stingra, viņa varēja, rupu sakot tā filmē, ok, varēja pasūtīt tev, bet ļoti tādā ar, ar ciet sirdi. Un Dievs tajā laika gaitā viņas ir, ir mainījis, un pašās beigās viņš viņai arī nomainīja vārdu. Saka, šī, šī sieviete tiešām ļoti sirsnīgi kalpo cilvēkiem. Viņai ir tāds saldums iekšā. E, brīnišķīgi. Ja? Un es esmu pārliecināts, ka Dievs mūsu defekts pārgriež labās lietās. Jo interesanti, ka Dievs vārds, Dievu vārds saka, tas, kas kādreiz zog, zaga, tas lai vairāk nezog. Bet lai cenšās nopelnīt iztiku un dot tam, kas bija trūkumā. Un ejam tālāk. Atceries, kad es pieminēju un uztaisu altāru no neapstrādātiem akmeņiem. Kāpēc no neapstrādātiem akmeņiem? Es neesmu lasījis komentārus, bet es par to esmu domājis. Un mana interpretācija tāda, lai tu sev nepieliec neko klāt, Un lai tu neteiktu, ka tu esi labāks. Un Dievs grib, lai tu pie viņa atnāc tāds, kāds tu esi. Jo Dievs nevar strādāt falsajā. Dievs var strādāt tājā tāds, kāds tu esi. Un pats interesantākais ir, ka Dievs zina, kāds tu esi. Dievs zina tavu vēsturi. Viņš zina, no kurienes tu nāk. Tev Dievu priekšā nav jābūt labākam. Dievs grib, lai tu esi caurskatāms, lai tu nāca visu to smirdīgo, viņš tev nomazgās. Lai tu nāca visu to sāpošo, viņš tev atbrīvos. Ja viena lieta Dievam nepatīk, tas ir cilvēku falsums. Jūs paši zināt, ko viņš teica par farizējiem. Ja tu paskaties uz Dāvidu eh, Dāvid dzīvi, tad Dievs saka, tas bija vīrs pēc manas sirds, bet, ja paskaties Dāvida dzīvu, tad var uzdot otru jautājumu, kas tā tur Dievam pa to sirdi ir. Dāvids noslapkavoja savu labāko draugu, vai ne labāko, bet vienu no uzticamākiem. JoŪrijas bija 30 uzticamo vīru sarakstā, kas bija Dāvidam pārgulēja viņa sievu, pēc tam nogalināja viņu un vēl izdarīja visādas interesantas lietas. Bet kāpēc viņš sauc cilvēks pēc vīrs, pēc Dieva sirds? Ja tu palasīsi salmus, tad citreiz liekas, ka Dāvids bija šizofrēniķis. <laughs> Tāpēc, kad viņš kad gāja pie Dieva, viņam bija šitā te – Viss bija slikti, viss bija slikti, un beigās viss bija labi. Jo Dāvids nāca pie Dieva tāds, kāds viņš ir. Viņš teica, apskaties, kā nika un ienaidnieki ceļās, un viņi man grib nogalināt, un tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā. Laikam pēc e, personalitātes viņš bija šitas te, nē, emocionālais ir šitas um, e, sangvīniķis, jā. Bet tā atslēga bija, ka viņš nāca Dievu priekšā tāds, kāds viņš ir. Ar visu labo, ar visu slikto, ar visu sāpošo. Un vēlreiz uzdošu jautājumu, kāds ir tavs altārs? Kāds tu nāc Dievu priekšā? Es zinu, ka mums katram ir kāda lieta, kas mums ļoti patīk, bet kas nepatīk Dievam. Es to vienmēr saku, mums katram ir tā kā uzdo jautājumu, nu, eh, grēks ir labs? Viss saka, nē. Vai kā labi mēs to darām? Tāpēc, ka mums patīk. Un ir daudz lietas, kas mums patīk. Tās ir tā kā tāds konfektīts, kas mums ir nolikts kabatā, vai ne? Un ziniet, kas notiek? Tā kā mēs ar šīm lietām neejam pie Dieva, Tad mums tās konfektītes parādās vien vairāk un vairāk. Ir viena interesanta rakstvieta. Man liekas, ka tas ir rakstīts Jesajā, kur Dievs saka, un man tauta ir atļāvusies dubult grēku. Viņi ir atstājuši dzīvo Dievu un izrakuši sev cauri sakas, kurās nav ūdens. Un viss tās lietas, ko mēs savu sirdi gribam piepildīt ārpus Dievu, ir caurās akas jeb, pateikšu vēl vairāk, tie elk kaltāri. Jo Dievs ir spējīgs apmierināt tavas emocionālās vajadzības arī. Viņš apmierina tavas fiziskās vajadzības. Es pieminēju par draudzu, kāpēc ir labi nāk kopā draudzēties. Tāpēc, ka tu esi sociāli būtni. Mums latviešiem ir viena tāda slikta īpašība. Mēs esam ļoti augsti. Ir dienas, kad tev vajag apskāvienu. Vienkārši, ka tev vajag, lai tev apskauj kāds. Un tā ir realitāte. Tāpēc, kad mums ir vajadzīga mīlestība, ir cilvēki, kur saņem mīlestību caur pieskārienu, ir cilvēki, kur arī saņem mīlestību caur dāvanā, ir cilvēki, kur saņem mīlestību caur pavadīt laiku. Un Dievs to zina. Dievs to zina. Es nesaku, ka tev Dievs var atnākt apskaut. Jā, ir, ir gadījumi, kad viņš tev apskaut, ja tev tas tiešām ir vajadzīgs. Viņš tev apskaus, viņš izlies savu mīlestību. Altārs arī vieta, kur Dievs tev pieņem, kā es teicu, tāds, kāds tu esi. Un kāpēc no akācija koka? Es esmu lasījis koment, eh, komentārus, bet es nepiekrītu tiem komentāriem. Ir cilvēki, kas saka, tāpēc, ka tur tas ir, tā, mēs esam tie neaizsargātie, un tad eh, eh, Dievs mūs avārš apliek, jo tur būs uguns. Es saku, tāpēc Dievs, kāpēc Dievs lika uztaisīt no akācija koka? Tāpēc, ka tas bija koks, ko viņi pazina. Tad, kad viņi iznāca no Ēģiptes, Tas bija koks, kas aug pie Nīlas upes, un tas ir vienīgais koks, kas aug tuksnesī pie kaut kādām e, oāzēm. Jo viņi, no izrē, no, viņi nevarēja, nav teikts, kad viņi paņēma materiālus. Ir teikt, ka viņi paņēma zeltu un sudrabu, ko viņiem deva eģiptieši. Un man interpretācija tā, ka Dievs norādīja uz akācijas koku, tas bija vienīgais koks, kas bija pieejams. Es nesaku vienīgais, viens no kokiem, kas bija pieejams, un tas bija koks, ko viņi pazina, jo viņi ar to koku arī bija strādājuši Ēģiptē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, Dievs tev neliek upurēt kaut ko uz altāra, tas, kas tev nav. Dievs tev liek apnest to, kas tev ir. To, ko tu pazīsti. Un Dievs tev neliek darīt neiespējams lietas. Dievs grib, lai tu atnesi savu sirdi. Dievs grib, lai uz tēva altāra deg uguns. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sadedzina visus tos mēsels piemaisījumus, kas tev vēl ir, kas man vēl ir. Tu esi kādreiz cepis gaļu. Ja tu kādreiz aizbrauc uz Argentīnu, tā ir kultūra, kur cep ļoti daudz gaļu. Tur jēras cep, tur lielop cep, un citreiz pat jēras cep atgriezts vajā. Un viena lieta ir, kad viņi tais, kad viņi tais, tad ir viens moments, kad ugun, uguns ir lēnāk, tad ir, kad ir stiprāk, un tad, tagad, un tad atkal lēnāk, un tad pašās beigās tie, tie gaisa cepēji, viņi sauc pa asadoriem. Viņi saka, tagad ir jāatdzīvina uguns. Un ko tas nozīmē? Tad viņi paņem, kur tās ogles ir un sāk pūst. Un sāk celties temperatūra. Un tā ir tā pēdējā te temperatūra, lai, uh, lai tas cepets būtu <tsk> punto .com. Un citreiz mums vajag atdzīvināt uguni uz to satikšanos ar Dievu. Es tev saku, Dievs no tevīm neprasa neko, to, ko tu nevari izdarīt. Bet tad, kad tu atnāc pie altāra, tad zini, ko Dievs izdara pa tevīm, to, ko tu nevari izdarīt. Es ticu, ka tu vari atnākt, ka tu vari nolikt laiku, ka tu vari izliet savu sirdi. Un es, es, es pārliecinās, ka tavu dzīve mainīsies. Šodien mums nav jāceļ altārs. Šodien krusts nozīmē altārs. Kas ar tevīm notiek, ka tev kāds ir sarūktinājis? Kur tu pa priekš, ko tu pa priekš dari? Paņem telefonu, uzvan labākam draugam, jeb labākai draudzenei un saka, ej, klausies, zini, kā ir? Reku, šitas te? Iedomājies, es ar viņu runāju un šis izdarīja šitā, ne? Es nezinu, un visi kristieši vēl klausīs. Es nezinu, ko vispār tie kristieši, kas notiek ar viņiem. Redzēji ko? Vai tu ej to, kas tev ir pie Dieva papriekš? Un pēc tam piezvan tam cilvēkam un saka, klausies to, ko tu man pateici, man tas sāpē. Un to jau sauc par briedumu. Kad tu no sākuma ar to, kas tev ir, ej pie Dievu, un Dievs tev instruksēs, kas tev jādara. Pirmām kārtām tu savu taisnību, tavu taisnību atdod Dievam, lai Dievs var darīt savu taisnību. Jo Bībele saka, ka tavu taisnība ir kā sārņains lupats. Un ka Dievs ir tiesnis. Un jo daudz cilvēku uzdod jautājumu, kāpēc ir netaisnība pasaulē? Kāpēc Dievs pieļauj to un to? Kad Dievs tiesās, kā labi Dievs to nedara? Zin, ko Dievs ir izdarījis? Jau 2000 gadus atpakaļ pie krustu. Viņš jau iztiesāja. Un daudz lietas ir mūsu izvēles seks. Un mēs daudzreiz arī vainojam Dievu savā dzīvē, kāpēc tā notika. Un daudz, kur ir mūsu izvēles, diemžēl. Un mēs dzīvojam ar sekām, un iemesls bija mūsu izvēle. Un tad, kad tu atdos savus sāpes Dievam, jo cilvēks, kam sāp, viņam patīk ties, tiesas spriest. Ja tu paskaties Dāvida dzīvē, Dāvids neiztiesāja vienu notikumu savā dzīvē. Tad, kad viņam, eh, viņu meita izvaroja otrs, otrs dēls, kad tur notika, kā varētu teikt, eh, seksuāla izmantošana Dāvida ģimene, un Dāvids neiejaucās. Un pēc tam viņa dēls gāja <clears throat> pilsētas vērtos, un ko viņš darīja? Viņš teica, ja jūs man iecels pie ķēniņa, tad es spriedīšu taisanties, jo mans tēvs Dāvids neprotas tiesas priest. To jūs var izlasīt Samuela grāmatā, ja kādam ir interese. Un kāpēc Dāvids nevarēja iz, iz, iz, iztiesāt to tiesu? Tāpēc, ka viņš pats bija izdarījis jau tādu lietu ar Batsebu, un viņam nebija autoritāte. Bet tas atnes seks, diemžēl. Ja viņš būtu teicis, Dievs iztiesā to, es ticu, ka tās lietas nenotika. Jeb, ka Dāvids būtu paņēmis autoritāti un iztiesājis savā ģimenē to lietu, tad būtu viss būtu savādāk. Tāpēc es tev saku ar to, kas ir tavā sirdī, ar netaisnību. Ej pie altāra, ej Dievu priekšā. Ado viņam to, jo Dievs saka, kad nāciet pie manis visus nogurušie. Viņš nesaka, nāciet pie manis visi spēcīgi, viņš saka nogurušie. Viņš tev grib paēdināt, viņš tev grib atspirdzināt, viņš tev grib iedrošināt, viņš tev grib iedot virzienu tavai dzīvei, Viņš grib mainīt apstākļus, bet tev ir viens solis jāspēr. Tev jāatļauj to darīt. Nevis pašam risināt, bet nolikt to Dievu priekšā. Tas nozīmē nākt pie altāra. Tas nozīmē iet pie krusta. Jo Jēzus ir augstais priesters, viņš ir upurs un viņš ir altārs. Kāds ir tavs altārs? Ko tu dara tām lietām, kas ir tavā sirdī? Ko tu dara tām lietām, ar kurām tu netiec galā? Ir lietas mūsu dzīvē, kurām mēs netiekam galā. Ko mēs atkārtojam un atkārtojam un atkārtojam, un ko mēs darām, mēs sev šaustam un šaustam un šaustam. Pieliec tam vārdam, tai, tai lietai vārds, pieliec pats to nosaukumā, ko tu cīnies. Un ir lietas, ko Dievs tev runā tavā dzīvē, kas tev ir jāmaina, kas tev pašam ir jāmaina. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties. Un ja tev ir kādas lietas, un ja tu jūti, ka tās tev jānoliek ir pie altāra šodien, tad tu vari iznākt priekšā un simboliski to izdarīt. Ja tev ir kāda nest, ko tu nes daudz gadus, tad tur viņu var atnākt te un nolikt un pateikt Dievam, ka tu viņu atstāji. Jo daudzreiz mēs nesam to, kas mums nav jānes. Mēs nesam aizvainojamu, mēs nesam sāpes, dusums, mēs nesam kaunu, Un tad mēs izskatāmies tā, ka mums ir mugursoma, kurā ir kilogram kauns, kilogram aizvainojums, un tad mēs esam tādi noguruši. Bet Dievs saka, nāc pie maniem. Tās ir tās nastas, ko viņš paņēma uz krustu. Tās ir tās lietas, kas tev nav jānes. Tās ir tās lietas, kas tev izsmeļ spēks. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, kungs, ja ir tādi cilvēki, jūs var iznākt priekšā gads pa jums aizlūks un es ar pa jums aizlūkšu. Un ja ir kādas lietas, kā es teicu, kur tu nesi jau gadiem, tad tu vari simboliski atnākt un viņus nolikt. Pateikt Dievs viss, ņem tu, ņem tu šīs lietas. Kungs, es tev lūdzu, debes tēvs, kungs, lai nāk tavu gaismu, kungs. Es tev lūdzu, debes tēvs, kungs, lai nāk tavu gaismu, kungs. Kungs, un es zinu, ka tu nevienu netiesā, kungs. Kungs, un tu nevienu netiesā, jo tu jau tiesi izspried, kungs. Kungs, tu gribi, lai mēs atnāk tādu, kādu mēs esam, kungs. Kā neaptēst akmeņu, kungs. Kungs, un lai mēs atnākam tavu troņu priekšā, kungs. Kungs, es tev lūdzu svētais gars, lai tu mūs pārstaigā šodien. Lai tu pārstaigā mūsu dzīves, kungs, un es lūdzu pa gaismu, kungs. Kungs, lai tu iededzini gaismu, tēvs. Mūsu sirdīs, kungs. Es tev lūdzu pa uguni, debes, tēvs. Kungs, lai tas no mūsu sirdīm izdedzina laukā, debes Tēvs, kungs, viss tas, kas Tev nav tīkams, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, Tēvs, lai Tu palaidi vajā debes Tēvs saistītos, kungs. Jēzus vārdā, Tēvs. Kungs, lai Tu atbrīvo no verdzības, Tēvs. Kungs, un lai tie cilvēki var uzcelt altāru, Tēvs. Kungs, es lūdzu, svētais gars. Kungs, nāc svētais gars. Kungs, piepildu katru ikvienu, kungs. Es Tev to lūdzu, kungs, lai Tu šai dienā atdzīvini uguni, Tēvs. Tēvs Kungs, es Tev to lūdzu, Tēvs. Kungs, es lūdzu, debes Tēvs, pret visu nogurumu, Tēvs. Pret apātiju, Tēvs. Kungs, īpaši es lūdzu pret tādu garīgu apātiju, kad Tēvs un bezcerību, Kungs. Kad cilvēki domā, ka lietas nemainīsies, Tēvs. Kungs, bet Tu esi Dievs, kas maina lietas, Kungs. Kungs, es lūdzu pret garīgu apātiju, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu cilvēku gribas palaid brīvībā, Tēvs. Kungs, ka viņi var pieiet pie Tevīm bez bailēm, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, debes Tēvs. Kungs, un es Tev lūdzu, lai Tu nomazgā no mūsu dzīvēm kaunu traips, Tēvs. Jeb zīmoks, kungs, ko ir uzlikusi sabiedrība, kungs. Jēzus Kristus nāceriešu vārdā, Tēvs. Kungs, es īpaši gribu lūgt debes Tēvs pret tādiem zīmogiem, kaunu traipiem, kungs. Jēzus vārdā, Tēvs. Kungs, jo Tu saka, ka Tu mums dod baldsdrēbes, kungs. Jēzus vārdā, kungs. Jēzus vārdā, Tēvs kungs, ka Zerubābels stāvēja altāra priekšā, tad sātans bija tas, kas viņu apsūza. Un ka tu viņam devu baudz drēbes tēvus. Kungs, es lūdzu, lai tu izvelc no uguns šīs apdegušās pagals tēvus. Kungs, ko cilvēki domā, kungs, kad viņi vairāk nav lietojumi, kungs. Es tev to lūdzu, tēvs. Es tev to lūdzu, kungs, lai tu uzvelc baudz drēbes tēvs. Kungs, nāc svētais gars. Es tev lūdzu, debes tēvs. Piepildi tēvs. Piepildi ar savu prieku eļu tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs, mazgā, Tēvs. Kungs, un es lūdzu, Tēvs, lai aiziet bezcerība, Tēvs, lai atnāk cerība, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs, kā šis pavasars, debes Tēvs, ka ir pavasar laiks, Tēvs, kas ir cerība laiks, Tēvs, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Tēvs, paņem visu nomugurumu, Tēvs, paņem nost emocionālo nogurumu, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs. Kungs, es lūdzu, lai ūdens sakustās tās. Kungs, es lūdzu, lai ūdens sakustās tās. Jēzus vārdā, tās. Kungs, lai sāk plūst debes tēvs. Dzīvības ūdens, kungs, ko tavs vārds saka tēvs. Kungs, ka tu saka tas, kas baudīs no tevim, tam neslāps tēvs. Es lūdzu, lai tu šai dienā padzirdī tēvs. Tev, ko vajag padzirdīt tēvs. Kungs, lai tu šai dienā paēdīt tēvs ar debes pārtikt tēvs, ar debes manu tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs. Kungs, Jēzus vārdā, Tēvs. Jēzus vārdā. Vēres pīrīgu santu. Slaudu, slaudu. Šīri bababa, ribaba, ribaba, ribaba, ribaba, bababa. Kungs, lai gāžās gar zem negods, Tēvs. Apkaunojums, Tēvs. Jēzus vārdā, Kungs. Jēzus vārdā, Kungs. Jēzus vārdā, Tēvs, es Tev lūdzu, Tēvs, lai Tu maini cilvēku, lai Tu maini cilvēku likteņus, Tēvs. Jo Tavs vārds saka, Tavās rokās stāv mūsu likteņi, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu šodien maini, Tēvs, lai Tu maini cilvēkiem vārds, Tēvs. Kungs, ja kāds zag, tas lai vairāk nezog, Tēvs. Kungs, Jēzus vārdā, Tēvs, bet tas, lai notiek svētā gar spēkā, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs, lai atnāk darbvietas, Tēvs. Kungs, Jēzus vārdā, Tēvs, es Tev to lūdzu, Tēvs, lai atnāk darbietas, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs. Mm. Slāvu Tev, Dievs, slāvu Tev, Dievs, slāvu Tev, Dievs, slāvu Tev. Slāvu Tev, Dievs, Signor, ele nombre de Jesus, Signor. Kungs, mazgā, Tēvs, mazgā, Tēvs, mazgā, Kungs, svētais gars, es Tev lūdzu, Tēvs. Kungs, lai Tu nomazgā netīrums Tevs. Kungs, kas ir pielipuši debes Tevs, Kungs, gadiem ejot Tevs. Es Tev to lūdzu Tevs. Kungs, es Tev lūdzu Tevs, Kungs, ir cilvēki Tevs, kuriem Tu dod jaunu dziesmu Tevs. Kungs, Jēzus vārdā Tevs, es Tev to lūdzu Tevs. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu maini notikums Tevs. Lai Tu maini debes Tevs dzīves ritējumu Tevs, es Tev to lūdzu Tevs. Lai nāk izmaiņas Tevs. Lai nāk risinājumu Tevs, Jēzus vārdā Tevs. Jo tu esi Dievs, tevs, kas atrisina tevs lietas. Tu esi Dievs, kas atrisina tevs. Slāv tev, Dievs, slāv tev, Kungs. Senhor, tu presences, tu presences, tu Senhor, tu presences, tu presences, Senhor, en este lugar, Tu presences, tu tu presences, Tu presences, Senhor. tu presencia. Señor. Señor, rompe, Señor, rompe, Señor, rompe, Señor, rompe, Señor. Señor, rompe el yugo de bastardía, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ver Espíritu Santo. Debes Tēvs, es Tev lūdzās ar vietas, kas bija savs Tēvs un tūkstnešā aiztēvs kungs, es lūdzu pēc ūdeni no debesīm, tēvs. Es lūdzu, kungs. Svētais gars tev viena īpašība ir ūdens, tēvs. Es tev lūdzu atveldzēt, tēvs. Es tev lūdzu atveldzēt, tēvs. Es tev lūdzu atveldzēt, kungs. Es tev to lūdzu. Kungs, tur, kur bija nāva debes, tēvs, kungs, lai dzīvība, tēvs. Jēzus vārdā, kungs, kuri nav, kungs, kur bija bezcerība, tēvs, kur bija sausums, tēvs. Kungs, es pasludinu dzīvību, tēvs, dzīvību debes, tēvs. Dzīvība debes tēvs. Dzīvība tēvs. Dzīvība kungs. Dzīvība debes tēvs. Dzīvība debes tēvs. Dzīvība debes tēvs. Dzīvība debes tēvs. Dzīvība tēvs. Mm, šīri bababari babari bababara bababari babari. Chiriba babari babari bari bari bari bari tu presencia, Señor, tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Como tu es dzīvības debes. Este. Tēvs. Tu este. Señor, reprende espíritu de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. debes Tevs, kungs, pret zakšanu, Tēvs. Kungs, es lūdzu par tiem laikiem, Tevs, kad ienaidnieks ir nācis un zads, Tēvs. Kungs, jo Tu saka, ka viņš ir nācis, zads un nomaitais, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, Tēvs. Es Tev lūdzu, debes Tevs, kungs, pret zakšanu, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu pret zakšanu, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu nepieļauj, ka ienaidnieks mūs apzog un apmāna, kungs. Es Tev to lūdzu, Tēvs. Es Tev to lūdzu, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, Tevs, lai Tavu svētību, Tevs, lai Tavu mantojumu, Tevs ienaidnieks nevar nākt postīt un apzakt, Tevs, un zakt, Tevs. Kungs, es Tev lūdzu, Kungs, es Tev lūdzu pēc svētā gara piepildījuma, Tevs. Kungs, es Tev lūdzu pēc Tavu svaidījumu, Tevs. Es Tev lūdzu pēc Tavu sejas, Tevs. Kungs, un es Tev lūdzu pēc Tavas uguns, Tevs. Uguns, Tevs, kas sadedzina, Tevs. Ugun, kas sadedzina, Kungs, lai mēs vairāk nesā, nestaigātu savus tēvs. Kungs, piepild tevs mūs kā trauks tēvs. Piepild tevs mūs kā trauks tēvs. Kungs, lai mums ir ko dot tam, kas, kam nav, kungs. Es tev lūdzu, tēvs. Es tev lūdzu, tēvs. Kungs, un es tev lūdzu, tēvs, ka mēs tagad, tēvs, iesim pie tava altāra, tēvs. Ka mēs iesim uz satikšanos ar tev, tēvs. Es tev lūdzu, lai tu nāc, tēvs. Lai tu nāc satikties ar mums, tēvs. Kungs, lai tu parādi virzienu, tēvs lai Tu mūs iedrošini, lai Tu mūs dziedini, Tēvs. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu mūs dziedini, Tēvs, jo Tu esi te, teicis, ka Tu esi dziedinātājs, ka Tu esi ārsts, Tēvs. Kungs, es Tev to lūdzu, Tēvs. Kungs, es gribu pasludināt veselību, Tēvs. Es gribu pasludināt Tevs veselību, Tēvs. Kungs, mūsu prātiem, Tēvs, veselību, Tēvs. Kungs, ka mēs nebūtu slimi, Tēvs, savā domāšanā, Tēvs, atjaunot, Tēvs atjaunot Tevs, atpestī mūsu prātu, atpestī mūsu iekšējo cilvēku, Tēvs. Jēzus vārdā, Tēvs. Es Tev to lūdzu, Tēvs. Kungs, atpestī mūs no tām lietām, ar kurām mēs netiek galā, Tēvs. Tāpēc Tu esi pestītājs, Tēvs, ka mūs vajag atpestīt, Tēvs. Kungs, Tu teici, ka Tu cīnīsies ar mūsu ienaidniekiem, Tēvs. Un Tu teici, vai stiprajam var atņemt viņu laupījumu, un Tu teici, ka jā, ka var atņemt, Kungs. Un Tu teici, ka Tu pats cīnīsies ar mūsu ienaidniekiem, Tēvs. Es Tev lūdzu, Kungs, lai Tu mūs palaid brīvībā, Tēvs un iemāc dzīvot kā brīviem tēvs. Iemāc dzīvot gaismā tēvs. Būt patiesiem, būt caurspīdīgiem tēvs. Un nekaunēties tēvs no tā, kas mums nav tēvs. Vai tēvs, es tev to lūdzu tēvs. Paņem nos tēvs no tā, no kā mums ir kauns tēvs. Kas mums liekas likties, ka mēs ir mazāk, ja mazvērtīgāk tēvs. Mums, jo tu, jo tu esi pilnīgs tēvs. Es tev lūdzu tēvs. Es tev lūdzu tēvs. Es Tev lūdzu par tām sirds lietām, Tēvs. Kungs, kur mēs paši sev nepieņem, Tēvs. Lai Tu mūs pieņem, Tēvs. Jo Tu mūs pieņem, debes Tēvs, bez nosacījumiem, Tēvs. Vēne Spiritu Santo. Vēne Spiritu Santo. Varbūt kādiem cilvēkiem vajag piedot vienkārši pašam sev. Par to, ka Tu sev nepieņem. Pateikt, es Tev pieņemu Piedot varbūt pašam sev par to, ka tu krīt patstāvīgi, ka tu esi nepatstāvīgs. Un nešaus sev. Pieņem tāds, kāds tu esi. Un atļauj, lai Dievs strādā tevī. Bene Spiritu Santo. Bene Spiritu Santo. Oh, Signor, llenanos, Signor. Kungs, piepild Tevs, piepild Tevs, piepild Tevs. Piepild ar to pilnību, kāds Tu esi. Oh, Bene Spiritu Santo. Ven Espíritu Santo, Señor. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, En el nombre de Jesús. Amén. Oh, laitas estás com os En el nombre de Jesús.